I was uh, less involved because the uh, artistical direction was by Rupert. I mean, we were not so equal. Um, um, and then I uh, started a new connection with, with Rupert a few months ago because I did a piece in uh, Vienna uh, for radio, which is called Andante con figure nel verso di B which is uh, an homage to Ingeborg Bachmann. And um, yeah, was a new step and was a new meeting. <laughs> In a way, was a new beginning. Uh, I always have a big estimation of what Rupert does. Uh, but Rupert is not the only one, <laughs> which I really like. I mean, uh, really is important for me this collaboration with Norbert Matt. And uh, now it's very clear. I mean, we did a lot of collaboration into collective projects. For example, uh, I can mention um, Johannes Strobel or you also, no? We did something together, or Sam uh, or many others. Um, but now what I'm doing with broadband math is really is clear and uh, is uh, his knowledge with technology is something very special for me because he's able to um, transform my dream into reality <laughs> and uh, of course he's an artist, huh? but he's artist with technology, uh, which is really see. Um, I do also some project alone, and I use with uh, I work with official technician for place and and uh, and um, yeah institution that I when I mean but but uh, uh Norbert uh, with Norbert uh, I I feel more <laughs> strong. I mean I really feel the possibility to take a risk. this is what I uh, with the technical knowledge, which is art, uh, which is not uh, tech, is art. Uh, I cannot do by myself. I mean, this quality of risk, and this I like. I mean, for me, in my case, to, to make an art project is a good connection between uh, um, external and internal input, and also between, uh, um, uh, let's say, a uh, relation between topographic dimension, uh, geographical connection. So I like to be into a net of networking. Um, I like to be local. Uh, I like to be into the world. <laughs> Uh, I like to be at home. No? I like to make a project which are focused on, uh, which is based in Rimini, for example, as I'm doing. I'm doing some festival, for example. I'm organizing session for festival. Uh, but I like to invite people from everywhere, for example. Uh, so this, or, myself, I like to be um, in another country and to show my work. So uh, I think really uh, my dream is uh, balance about uh, topographical dimension. <laughs> Do not use the bigger point of view and do not lose the small point of view, the little point of view. And this is something new because when I start, I really wanted to escape from my little place. And now, no, now it's something different. I, I think is a, the place where you are is a gift. And uh, the possibility is to uh, discover space of freedom in it. Achtung, hier ist. Achtung, Achtung, hier ist. Achtung, Achtung, hier ist. I want to see you come. That you like to fall asleep in the middle of the end. The dirty and the dirty and the dirty and. Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Achtung, Achtung, hier ist. Achtung, hier ist der Sender Freies Berlin mit seinem ersten Programm. Dienstag, der Jugoslovene, tako se onda to zvalo. Hier ist der Sender Freies Berlin mit seinem ersten Programm. Hier der Intendant Alfred Braun. Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Hier ist Radio DDR. Što sam se ikada Hrvatom osjećao? Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Hier ist der Sender Freies Berlin mit seinem ersten Programm. Dienstag, der 1. Juli 1954. Hier ist Radio DDR. Jugoslavene, tako se onda to zvalo, što sam se ikada Hrvatom osjećao. Hier ist der Sender Freies Berlin mit seinem ersten Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Hier ist der Sender Freies Berlin mit 4 Uhr 57. Hier ist das waren Aussagen von Isabella Bordoni. Ja, und hier hören Sie die Radio Jerevan Jurte. Und wenn Sie sich wundern, dass da noch einer spricht, ja, wie gesagt, wir sind zu dritt, das ist der, der Marold, der kann auch Deutsch. Und so, wie wir jetzt gesagt haben, dass wir immer am Nachmittag, am Radio Jerewan, Jurten Nachmittag, dass wir da ein bisschen ins Theoretisieren können und uns umschauen was es in Kunst und Wissenschaft für Gedanken gibt über den öffentlichen Raum und die Gestaltung desselben, aber natürlich auch des Privaten. Haben wir heute jetzt einen Anfang gemacht mit Radio, Radiokunst und was alles dazugehört. Mit den beiden Radiokünstlern Isabella Bordoni, die Sie bis jetzt hörten, im Gespräch mit Marold. Dann haben Sie jetzt weniger gehört, aber es ist ja auch wichtiger, was dann die Einzelnen zu sagen haben. Und wie gesagt, jetzt dann Musik, Komposition, Radiokunst vom Robert Huber. Wiederum die Antworten auf die Fragen vom Harold und das Ganze in der Radierewan-Jurte. Vom Kunsthof aus live in der Limmatstraße 44 auf der 97 5 zu hören über Antennen Zürich und außerdem natürlich über das Webradio-Angebot von Radio Lora unter www.lora.ch. Ja. Kann man sich das heute noch vorstellen? 30 Jahre bei VW arbeiten oder in einer anderen Firma? Ich habe 30 Jahre bei VW gearbeitet. Mir kann keiner was erzählen. Ich habe 30 Jahre bei VW gearbeitet. Und ich weiß, das Himmelreich ist auch einer und die Hölle ist auch einer. auf Sendung bringen. Und dann habe ich ein bisschen gewartet, bin dem nachgegangen und habe dann mich da bei der Heidi Grundmann einfach beworben für ein Stück dieses Hörspiel aus den Fernsehstimmen war das damals. Mhm. Und äh, das ist dann aufgeführt worden, das hat denen gut gefallen, den Hörern gut gefallen. Und so ging das dann eigentlich weiter. Das war 93. Mhm. Also eigentlich habe ich mich, habe ich mich als als komponierender Produzent, als Komponist habe ich mich beworben und das ist eigentlich nach wie vor mein Zugang zum Radio. Also kein journalistischer oder kein Programm, auch kein konzeptueller oder so, sondern einfach die, die, die Ideen, die mir halt da einfallen, äh, durchzusetzen, musikalisch. Mhm. Und eben nicht, weil es ist ein bisschen für mich ist Radio so wie, so wie Notenpapier, ist ein bisschen so eine so eine Brücke zu anderen Medien. Also wenn man Musik macht für Radio, dann ist das, kann das inkludieren auch ein anderes Medium. Also äh, wie kann man das formulieren, dass es halbwegs verständlich ist? Auch, auch es muss auch gar nicht verständlich sein. Das, das sage ich einfach so. Also das hat, das hat meine Arbeit immer, immer sehr inspiriert und deswegen mag ich auch gern für Radiomusik machen oder was ich nenne Musik machen äh, Stücke machen, Projekte machen, weil ich da die Möglichkeit habe, einerseits mich ganz auf das reine Musikspielen zu ziehen, andererseits aber dann auch medial auf einmal zu arbeiten. Also es kann so ein, Hin und Her sein, kann aber auch sehr äh, gekoppelt mit anderen Medien sein, ne? dass man während der Sendung, die da läuft, eine Website anschauen kann oder äh, von mir ist im Fernsehen was ist, was dazu passt oder so irgendwie. Ne? Also das ist eigentlich das Zeitfenster mit anonymer Hörerschaft. Das hat mich immer sehr inspiriert, da jetzt auch dann medial zu denken. Von, von, der, von, der, von, von dem Komponieren weggehend. Naja, natürlich, weil ich habe mich dort beworben, weil ich das machen wollte. Ne? Ich könnte mich auch als junger Musiker bei der, bei der Stadtkapelle am Städten oder so bewerben, als, als, als Korrepetitor. Also da habe ich schon so eine spezielle Idee gehabt, dass das irgendwie etwas sein kann, was da meine Visionen von so Art von so dimensionalen oder räumlich verschachtelt gedachten Komponenten, dass das das bisschen abdecken kann. Naja, es Bub, na sicher. Ja, ja, ich habe sogar zerlegt, das Radio. Weil mich interessiert hat, wie das drin ist. Ja, es ist, es ist, also, es ist dann zu einer Playmobil, äh, sun shining in through the windows. <sighs> I'm wearing a blue miniskirt and a pair of Garfield slippers. It's all red and raw and. And there's a funny lump. Um, um, Another Caminera äh, so, and so, so Red Roll. <coughs> Entschuldigung, diese Crossover-Geschichten zu Pop oder so hin, sagen wir mit Tosca, das, das ist sehr beeinflusst durch das, wie ich es als kleines Kind, bevor ich Englisch gelernt habe, Radio gehört habe. Dieses, dass es eigentlich nur um Laute geht, dass man eigentlich das nicht versteht, was die singen. Mhm. Das sogar fast lieber hört als, das, als die Deutschen. Also schon, hey Boss, ich brauche mehr Geld und so, das versteht man, aber lustiger zum Hören war, waren für mich eigentlich die Sachen, die man nicht verstanden hat. Was ich jetzt, indem ich jetzt gut Englisch kann, nicht mehr wirklich nachvoll, also nicht jetzt nachmachen kann, aber äh, so wie wenn ich halt jetzt chinesische, chinesische Musik oder chinesische Schlager höre. Ne? Da versteht man auch nichts. Das ist ein ähnliches Gefühl, das hat mir eigentlich, das hat mich sehr geprägt, dass ich dann später mehr auf diese Chick, Chick, Chick, Chick oder die Sinnlos Reime da oder so, auf, auf das mich sehr spezialisiert habe. Keine Musik eigentlich seit langer Zeit schon. Also ich habe dann immer so Phasen, wo ich dann schnell wieder alles durchhören muss. Aber jetzt bin ich schon fast ein Jahr eigentlich, habe ich eigentlich keine Lust mehr, wirklich viel zu hören. Zwangsläufig hört man eh extrem viel jetzt schon mittlerweile. Aber was ich gern habe im Moment ist so eine Phase, weil ich eigentlich nichts höre, außer Lead Belly höre ich gern. Den habe ich mal aufs Telefon gespielt, das ist dann so im Hotel und so, so alter Plus, das ist ganz lustig. Aber sonst habe ich jetzt in der Phase habe ich bemerkt, wie viel darauf kommt. Und da ist eigentlich auch das Radio jetzt schuld, unter Anführungszeichen, oder nicht unter Anführungszeichen. Weil ich sage mal, seit ich, also was das jetzt für die musikalische Fantasie heißt, Radio, das, da mache ich jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Das ist nicht ganz klar für mich. Ich habe jetzt wirklich seit einem Jahr oder so ungefähr seit dieser Hörpause jeden Tag irgendwelche Schnulzen aus der Kindheit oder aus den 80er Jahren oder aus den 90er Jahren. Also wirklich jeden Tag in den Schlagermüll im Ohr. Und das ist einfach, also heute, was war das heute? Das war, aber unlängst war I Can Stand the Rain den ganzen Tag immer nur dieses Babababababab. Ne? Und so, das, also es ist ein, <clears throat> es ist schön, aber es ist auch irgendwie, äh, es deckt schon sehr viel zu. Ja, es gibt Menschen, die ich sehr mag und mit denen ich auch viel zu tun habe, die oft einfach Radio nebenbei laufen lassen. Das ist für mich Musiker natürlich irgendwie un... Also je älter ich auch wäre und je länger ich Musiker bin, desto unverständlicher ist es. Aber was ich, was ich, was ich sehe, ist, dass ich das ja, ich habe ja diese Sachen dann zwar oft gehört, aber eben als da, damals war das Radio ja mehr noch ein aktuelles Zeitfenster. Ne? Also jetzt die Zeit, wo ich viel Radio gehört habe, so Ende 70er, 80er Jahre, da war das ja noch irgendwie eine Art von verspäteter mitteleuropäischer, so Post-Hippie-Aufbruchstouch war da dabei. Ne? Und da ging es auch immer, dass das irgendwie da noch was ist und da noch was ist. Und man hat dann eher jetzt äh, schon so Rock'n'Roll-Dinger gespielt und natürlich klassische Musik, aber das war eher jetzt ein bisschen äh, äh, weniger wiederholend. Also da war eigentlich das, da konnte man das schon einmal hören, irgendein Beatles-Lied, und dann musste man aber halt forschen und hat es nicht mehr gehört. Wohingegen jetzt mittlerweile mir das vorkommt, geht es ein bisschen wieder zurück auf die Propagandawurzeln des Radios, indem das nicht wirklich eine Dauerbeschallung mit Sachen, die man schon kennt, ist. Und das, das ist für mich sehr fragwürdig. Also ich, ich merke das hauptsächlich bei Dachsland. Taxilenkern, mhm. dass die oft Sachen haben, dass, da gibt es dann dieses Formatradio, ne? der hat halt die größten Hits der 50er oder wie hieß das, die größten Hits der 70er, 80er und von heute oder so irgendwie. Das heißt, der ganze Schwachsinn, den eh schon auswendig kennt. Da bräuchte man nur das Radio abdrehen und sich das vorsingen. Wenn man es eh schon auswendig kennt, das hört man sich nochmal an und nochmal an und nochmal an und nochmal an und das ist, äh, ich älter werde, die Schattenseiten von dem, wie ich das als Kind eigentlich gemocht habe. Aber das, dass sie jetzt speziell immer diese Art von ein, einschleimender, so halb soft sound äh, das wird doch sehr forciert, ne? also auch bei den alten Sachen. Ich spiele halt vom Elvis irgendwelche Schnulzen und nicht jetzt irgend, irgendwas was Leibendes und, und so es weiter. Ne? Das geht bis hin leider auch zu diesen, zu diesen teilweise ganz guten RB-Nummern oder so oder auch Rap, wo die einfach das eher, eher die, das, das Music-mäßige. Und das ist, das ist leider auch bei mir oft ein Kritikpunkt gewesen, ne? dass, dass die jetzt die Leute dann Tosca zum Beispiel zu süßlich fanden oder zu Music-mäßig eben und Hotellobby und so weiter. Also da spreche ich was und mache was, was dann ein anderer sagt, ja, der macht ja genau das, was er, was er kritisiert, das, das, ist, das ist auch egal. Hm. Also was, wenn wir jetzt über meine Person reden, müsste ich fast ein bisschen da leiserer treten, als wenn wir übers Radio treten, <laughs> ins Radio treten, aufs Radio treten, übers Radio reden. Weil ich einfach äh, also wenn man sich auf die Zukunft des Radios irgendwie eher da als Thema einlassen will, dann ist es eigentlich im Moment gibt es weniger Zukunft als, als vor, sagen wir, eigentlich vor der New Economy Blase. Die hatte viel damit zu tun, dass das extrem auf diese Formatradios und da, da ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, aber da ist irgendwie ein, da war ein, ein, ein, eine Wendung hin zu dem, dass man angeblich das spielt, was die Leute dann wollen. Äh, mhm. Ja, also das müsste man natürlich da vorher schon wissen. Da weiß man dann, was der hören will und spielt es dann. Ähm, ja, das kann man jetzt, muss man jetzt glaube ich nicht kommentieren, aber es, es war ein bisschen, ich, ich, ich glaube, es war sehr verknöchert auch und speziell in, in Europa, Mitteleuropa sehr 50er Jahr mäßig noch, eigentlich bis so eine knappe Zeit, wo gerade irgendwie das Internet aufgekommen ist und das wurde auch das war schon etabliert und dann gab es auf einmal so Worte wie Internetradio und so und da war kurz ein bisschen so ein und da konnte sich ein bisschen was reinschmuggeln und mittlerweile ist das doch sehr, sehr es ist ein, es ist, es ist mit, mit den, mit den, natürlich mit der leidenden Musikindustrie auch zusammenhängend, dass die natürlich sehr pochen auf das, dass sie das Radio brauchen als Promotion-Tool. Und daher ist es wie scheinbar überall im Moment ein bisschen